Are we recording here? Bhuel, first poem, aire a thógaint. Bhíodh an solas ag súgradh leis féin istigh sa spásanna idir na craobhacha. Thar mo cheann amach san aer mé i mo luí sa ghleann. Ní raibh ann ach foscadh sealadach na craobhacha. An solas ag súgradh, an solas ag súgradh. An t-éinín, bhí ag breathnú go géar air. Séard a bhíonn ann an t-am ar fad ná an té athá ag breathnú amach chuige féin agus an dúil a chéile a bhfuil siad ag féachaint air. Coinín. Rith corr smaoineamh liom, smaoineamh eachtrannach. Sé so an chéad choinín a bhfaca mé riamh sa choill so. Is sa spás san, nuair a bhíonn tú ag smaoineamh, a thagann an mhuc dtí an dromchla. Aistriúcháin, when I, when you hear this noise I t- when you hear it means a star, a gap, to a new poem. So, aistriúcháin. Bhí sé, bhí sé ar intinn agam gach aon rud a bhain le mo chuid filíochta féin a aistriú is nasc Gaeilge a chur air, ach ní féidir é sin a dhéanamh in aon chor, ní gá a rá. Alba, Alba, whatever. Aistriúchán ó Ezra Pound. Chomh fionnuar le duilleoga fliucha liatha lile an ghleanna. Luigh sí le m'ais nuair a bhris an ghrian isteach trí na fuinneoige. Shrewsbury, I don't speak Cymraeg, Welsh. Thá mé leis ins an seomra 'gus é ag eascainí agus ag caint leis féin os íseal, this is take one of one, I'm only doing this once. Éiríonn mo smaointe suas san aer i nGaeilge shimplí agus téann siad ar strae amhail ansan i Sasana. An t-anáil. Thit mé síos go borb. Rith mé suas go mear. Are we still recording? Thit mé síos arís, mé ag cur fola. Rith mé suas go mear, cnoc, an t-anáil. Cathair mheánaoiseach, mheánaoiseach sa bhFrainc. Tá mé ag marcaíocht chugat, mar sin. I wish my computer would stop making this noise. Tá. Thá mé ag marcaíocht chút, mar sin. Thá, oh God, Mike's iPad, my father, oh. Ar aon nós, thá an chathair athá luaite cheana agam ag éirí leis na spéartha, má thuigtear. Deineann sí ceol agus í ag éirí go spleodrach as an gceo. Ceart go leor, mise níos fearr agus mé ag scríobh as Béarla. An capall. Marcaíocht. An capall bán baineann. An chathair, an eaglais, na mná agus na mná amú Cad tá i gceist agam in aon chor leis an seafóid seo? Ní rúndiamhair athá i gceist anois. Comhartha sa séipéal. Bhí sé luí ar bhinse sa séipéal cosúil le comhartha iontach ar, mm, ar fhíon. My pronunciation isn't perfect, tá sé ceart go leor, it's all right. Don Moore, this is basically the Munster dialect of Irish. Thá brat bán mór lofa snámh sa suarach sa ghé. Cad mar gheall orthu siúd a thit síos agus síos agus síos ansan le meas anois? daoine. Daoine sa phub agus leadóg ar an dteilifís. Agus mise insa gcúinne ag éisteacht leo agus iad ag caitheamh cainte lena chéile ar nós liathróide. Dúirt sí liom. Dúirt sí liom tráth umhlaíocht a chur isteach i mo chroí ionas nach scriosfaí an t-anam athá ionam. Nó, is féidir leat mo chuid dánta a léamh in aon ord nó leagan amach a oireann dhuit féin. Dúirt Beatnik fadó, Oscail mo leabhar nua ar aon leathanach des na leathanaigh ar fad athá ann. A leithéid de mhianach! Ná bí ag caint liom agus meangadh gáire orm mar san, mar sin fiú, mar gheall ar mo chuid dánta fhéinig. Ealaíontóir. Bhí an ceann faoi agus mo thuismitheoirí ag caint lena chéile ag an mbord. Cuir suas do cheann, a bhíodh m'athair á rá. Thá mé ag breathnú ar áilleacht an urláir, ar mise. Cuir suas do cheann láithreach, ar seisean. Buíochas. Fé thalamh, aistriúchán ó Ezra Pound. Taispeánadh na n-aghaidheanna so sa slua, peitil ar ghéag fhliuch dhubh. Dh'fhág mé ann mo choróin chomh maith le bronntanas bídeacha deimhnigh. D'airigh mé, ar thos amach, ar thosnú amach dhó, agus ar an gcéad dul síos, an áit san an-ársa agus lán go díon le daoine ach, ar bhealach amháin nó ar aon cheann de sna bealaí, I'll try that once more, agus lán go díon le daoine ach, ar bhealach amháin nó ar aon cheann de sna mílte bealaí eile. This goes out to you Khalil Gibran. Tá faoiseamh le fáil i ngairdín áirithe i lár cathrach i dtír i gcéin. Tá an gairdín lán le hainmhithe fiáine, agus bíonn a chuid blátha ag gáire de ló is d'oíche. Tá saoi sa ghairdín, sagart chreidimh ársa. Agus tugann sagart, sacerdos, tugann sé faoistin dóibh siúd a thagann. nó thaganns as some, anyway, mostly based on the Munster dialect with a touch, just a subtle hint here and there of Conamara. So, final stanza, Suíonn mo dhuine ar charraig sa ghairdín, fiú nach gcreideann an chathair ina chreideamh seanabhunaithe, suíonn sé ar an gcarraig, os rud é go bhfuil sé foirfe. Bainne ag Liam ina bhoilg é agus muid ag suí i bpub sa chathair ag caint. Bainne ag Liam insa gcathair. Maróidh mé an mhaidin le mo láimh féin. Maróidh mé an mhaidin le mo láimh féin. An lámh láidir in uachtar. Ara, déanfaimis aríst é. Maidin nua a bheas againn ansan le cúnamh na ndéithe. Cad mar gheall ar na diúlaigh? Nach raibh an talamh ag crith thart ar Dudley 2002 le dóchas? Rrr. Nuair a bhí mé óg, tá's agam cén chaoi a bhfuil sé. A dúirt mé leis na blátha nuair a bhí mé óg, Ara d'oscail an doras agus cé a tháinig isteach ach Íosa agus an Búda. Íosa agus an Búda féin le m'ais. Píosaí beaga briste den bhrionglóid atá anois dearmadta. Dearmadta. Oh lord. Amen, nós. Tagann na nithe atá luaite sa ins an dteideal ar a thar n-ais, thar n-ais, thar n-ais in the local dialect, chugam, the G isn't, it's a GH essentially, so we'll try that once more, Tagann na nithe atá luaite sa ins an dteideal thar n-ais chugam agus iad niamhrach sa ghrian. insa ngrian aréir. Trasna na Stiocsa, ah, an abhainn san, agus aníos ó stáisiún doiléir éigin de chuid na dtraenacha go maith fé thalamh. I won't even We'll leave the French out of it for now. Tagann sé san go díreach i gcomhar leis na rudaí nach bhfuil teibí ar chor ar bith, agus tagann an cruatan go dtí an dromchla. Dromchla meaning surface, king of the heavens rí na bhflaitheas, fecamtha, inniu nó inniu an deireadh seachtaine, tá tú gorm, tá gach rud gorm agus t'aghaidh gorm agus naofa, tá an solas gorm agus órga, cinnte, dearfa, gan amhras ar bith, Cad a cheapann tú mar gheall ar na deamhain? Coimeád amach as mo bhealach iad. Tá an dán seo críochnaithe anois, ach níl gach rud eile ar bith críochnaithe chomh maith. Táim i ngrá leat. Saol. Níl ionam ach ponc san ilchríoch. Tagann an domhan is a mháthair ag bualadh go hurlár. Scáileanna gan iontas, iontas. Ná fág My Irish is is just I'm working on it. Ná fág ann mé. Dhealraigh sé anocht go raibh tú ag féachaint orm, go raibh tú ag gáire i mo threo. Ba mhian liom le croí iomlán d'aghaidh a fheiceáil, a fheic, a fheiscint as they say in the Munster dialect, it's in the standard, it's anyway, it's a fheiceáil nó in Munster it's a fheiscint so I'll try the last Three lines once more, Go raibh tú ag gáire i mo threo, Ba mhian liom le croí iomlán d'aghaidh a fheiscint Óir éigint, óir éiginnte, lá amháin, Bhris an lá agus teitheadh na scáileanna áirithe. síocháin ar an dtalamh. Níl ceann agat ós rud é go bhfuil sé ceann faoi. Tá tú anso leis na cianta, agus tú ag déanamh corráil ama níos mó na laethanta so. Agus an chuid eile den rúndiamhair, níl ann ach an ceann faoi, Tá orm imeacht anois, ionas go dtabharfar an dán chun crích, tuigeann tú. Agus anois, right now. Sráideanna Iartharacha Oh, there, this is take one of one, tá sé, it's all right, I could have been, it could have been a little bit better, but, um, we won't worry about that for now. Uh, Shráideanna Iartharacha. Tráthnóna ollmhór is í seo an deis a thá gan chuimse. Na laethanta úd a lean ar aghaidh agus ar aghaidh. tíortha i bhfad i gcéin uainn atá lán le míle spontáineachais agus a bheith de shíor ag rith ar shráideanna órga iartharacha. 11 minutes 30 second so far Thá gach rud mícheart. Thá fearg an domhain orm. Thá faitíos mo chroí chomh maith. Bhris gach rud sula rugadh mé. Agus gabhaim leithscéal má thá aon dul amú orm sa ghramadach, ins an ngramadach, thá mé ag dreapadóireacht agus sé Big Ben athá i gceist agam faraor. Sisyphus! Ara tá rudaí ceart go leor. Thá mé ábalta roinnt filíochta do chruthú le meas. Thá Dia fós sna spéartha, credo. Thá an roth mór fós ag casadh. Agus duine deas. Deas go leor atá ionam. Ach tá gach aon uile rud mícheart. É sin ráite, tá mé lag. Táim láidir, arsa an feirmeoir. Ná thuigeann tú an dán atá i gceist agam anois, ar aon bhealach, sula sciob an deamhan mé. Ó, is maith liom an tsaoirse. Tá tír a bheith i gceist le saoirse, nach bhfuil? Creidim san Athair Uilechumhachtach, i ndeireadh na dála, tá seisean ceart go leor. Tar go tapaidh. Tar go tapaidh. Tar go tapaidh. Tar go tapaidh a Rí na nDúl. Tar thar n-ais aríst, mar táimidne ag bá. Tá mo ghramadach suarach, agus ná bí déanach ar aon bhealach. Agus Les Paul thar lear go buan. Tá sé ag féachaint thar bord ar na tonnta, agus tá sé ag rá slán, thá mo chuid Ghaelainne olc go leor, mar tá sé ag fágaint go buan. go síoraí. Faraor.